a littafin hisnul muslim min azkarin kitabi wa sunna na fadilatu shaykh sa'id ibn ali bin wahab al-qahtani rahmatullahi alayh shine babi na 38 kuma darasi na 20 a rama yake aka ba ruwa wannan katar ruwa sai sai manyan ustazai irin ku ba mu ba darasi na 20 addu'a alal adu addu'a da ake yi a kan abokin gaba idan muka duba addu'a da muka a baya addu'a ne na farko ga mutumin da ya gamu da wani mutum da yake jin tsoro ko kuma ya gamu da abokin gaba ko wani mutum mai mulki da yake tsoron zaluncinsa wannan kuma addu'a tana magana ne akan addu'a da kake yau da kullum akan abokin gabanka wanda ka sani da wanda baka sani ba ba sai kun haɗu ba addu'o'in baya kamar addu'a ta babi na talatin da babi na talatin bakwai suna magana a halin da ka gamu da abokin gaba ne amma wannan kuma na magana ba sai an gamu ba ya zama addu'ar ka ce daga lokaci zuwa lokaci na Allah ta'ala ya ɗora ka akan abokin gabanka dukkan wani mutum da ke ci gaba a rayuwa baya rabuwa da abokanan gaba mafiya yawa abokanan gaba mahassada ne idan kana karatu ko kuna haddan ƙur'ani kafi wani ƙoƙari a haddan in ba a yi sa'a ba in shaidan ya yi nasara kan sai zama abokin gaba idan majalisi kuke zuwa na ilimi kafi ƙoƙari sai zama abokin gaba kai ko sallah kuke libanci idan haddar ka tafi wani karfin aka yi wasa sai gaba ta shiga ciki daga cutar hassada. haka a kasuwa haka a sana'ar hannu haka a karatun zamani ko a aji kake idan jarabawar ka fi na wani in ba kai wasa ba sai a samu gaba da hasada idan kai ne na daya ajin sai ka kaga kusan kashi 80 cikin ɗarin ajin kowa baya son ka me dalili saboda karancin yadda da hukuncin Allah me yasa wani ba wani ba to shi sa duk dan adam a rayuwa bai rabuwa da abokin gaba idan yana kokari a duk aikin da yake yi duk bangaren da kake ko aikin ka sharan masallaci ne in ka tsaya tsayuwar daka kai, to wani na gaba da kai shi yasa masu iya magana sukan ce da turanci wai idan kana so ya zama ba ka da abokin gaba da kekin ka, suka ce wai if you want to avoid criticism you should say nothing do nothing and be nothing kaga dukkan da ka zama haka ai ka lalace to dai kana wani komin kankantar me kake to zaka ga akwai abokin gaba to abokin gaban wani ka san shi wani baka ma san shi ba sai ran da ya samu dama sai ka gane ashe ba masoyi bane makiyi ne to Allah ta'ala ya kare mu daga abokanan gaba na bayyana da na boye za mu tashi akan addu'a ta 131 wanda ake yi lokacin gamuwa da abokin gaba bismillah ustaz اللهم انزل الكتاب سريع الكتاب احدث الأحكام اللهم اهدهم وتهدهم اللهم انزل الكتاب اللهم انزل الكتاب سريع الكتاب الأحزاب اللهم احزنهم وذللهم اللهم احزنهم وذللهم اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب اللهم احزمهم وزلزلهم wannan ita ce addu'a da ake karantawa lokacin gamuwa da abokin gaba ma'anarta Allahumma ya Allah munzil alkitab kai ne wanda ka saukar da littattafai alkitab din nan iya nufin dukkan takardu da Allah ya saukar ne saboda ya zo da ma'arifa ya zo a matsayin definite an saka alif da lam idan Ali ya zo a farkon abu to yana gana dukkan wani abun da ke shiga jinsi din kamar yadda Usaimin rahimahullah ke cewa al tufidul umumi fil jam'i wal ifrad kal alimi so allin nan tana game komai don haka ya Allah munzilal kitab wanda ya saukar da takaddu na farko kuma jagoran su shine Qur'ani at-taura na biyu linjila na uku zabura na hudu suhuf ibrahim suhuf musa wannan duk sun shiga ciki ya Allah kai ka saukar da su sari al-hisab kuma kai mai gaggawan hisabi ne Allah ta'ala iya da gaggawan hisabi bayan ga wannan ihzimil ahzab to anan aka fara addu'a wannan hadisi din riwaya ne na Abdullahi ibn Abi Aufa iya wurin Imam Muslim rahmatullahi alaih. hadisi na 1742 ihzimil ahzab ya Allah ka rusa rundunonin abokin abokanan gaba ai muna da suratul ahzab in an ce hisbun guda daya a hazabun kuma gurub gurub jam'i jam'i bangare bangare na abokan gaba Allah ka rusa su iya daga cikin ladabin addu'a shine farawa da yabon Allah kaga Allahumma munzilal kitab al hisab an yaba Allah an kamba mashi sai aka ce ihzimil ahzab Allah ka rusa rundunonin abokan gaba Allahumma hazimhum Allah ta'ala ka rugurguza su wa zalzilhum kuma Allah ta'ala ka girgiza kasa karkashin su ka girgiza su wannan addu'a na da matukar muhimmanci ka rike ta kai ta karanta ta daga lokaci zuwa lokaci ana iya karanta ta a kunuti kamar idan ana addu'a irin mutanen Gaza da makamantansu ana iya karanta a cikin kunuti ana iya karanta lokacin addu'a tana da matukar tasiri wajen rusu abokanan gaba wanda ka sani da wanda baka sani ba in ka rike addu'an nan kace kullun zaka rika yi to ta Allah ta'ala babu abokin gaban da zai ga bayanka duk abin da zai hura na wuta Allah ta'ala zai rusa kuma Allah zai kunyatar da shi mafhum tayyib babi na 39 ma yaqulu man khafa qauman addu'ar da mutum zai fada idan yana jin tsoron wasu mutane idan ya zama akwai wasu mutane da kake jin tsoron su ko an kulla maka wani makirci ko an ƙulla maka wani sharri ko da ‘yan fashi ne ka ci karo da su ‘yan fashi da makami idan ka karanta insha Allah ta'ala Allah zai sauwaka maka jarrabawa da Allah ta'ala zai me zai sauwaka maka jarrabawa insha Allah ta'ala kuma akan wannan addu'a ne ga naune ba jiyau ba na taba daukan wani kaninmu yana nan yana aiki a nan abuja na ce kani kusan kani ne na zaman kewa na yau da kullum ta ɓangaren zama kamar ana tare zaman amana kuma a kannan bayanmu ne zan kai shi asibiti wani lokaci daga gombe zuwa maiduguri a rawun 1993 shekara nawa kenan shekara 30 daidai lokacin an samu wasu sun zo waɗanda suke treating ido haka sai zan je da shi a duba idonsa muka ci karo da yan fashe mun wuce dambuwa za mu shiga dubar muka ci karo da su Allah dai ya takaita albarkacin addu'a don jarraba wanda na gani da yadda aka tsana bindiga in ba don fara wani kwana ba don kwana na gaba ba da mai biyo kwanan mu talatin shekara talatin a ƙasa to amma mun rage addu'a kuma Allah ya taimake kuma har ga Allah wannan addu'a na karanta Eh, har ga Allah ita na rike na karanta da kuma na ga hukuncin Allah da na'am insha Allah so bismillah aramma Allahumma bima Allahumma bima Allahumma bima Allahumma finihim bima shi'it wannan hadisi na asali riwaya ne na Suhaib bin Sinan ar-Rumi hadisin ya sai Muslim hadisi na dubu uku da biyar manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi ya da labarin wani yaro da ya rike wannan addu'a yana karanta ta Allahumma finihim bima shi'it Allah ka kare ni daga gare su da abin da ka so duk lokacin da aka yi niyan halakar da shi in ya karanta sai abokanan gaban su fadi su mutu wannan hadisin mun san shi hadisi ne mai tsawo na amanna bi rabbil ghulam wanda aka yi wani yaro karami kana sai man kana qablakum wani yaro wanda aka samu wani sarki yake da wani dan sihiri da ya tsufe kusan mutuwa sai ya ce sarkin ya kawo wani yaro da za a koya masa sihiri ya zama bai ci gaba da yi yaro aka zabi wani yaro aka hada shi da dan sihiri kullum ya fito a gidan iyayensa zuwa wurin dan sihiri sai ya ci karo da wani malami na addini sai yana karantar da shi tauhidi gabanin ya je wajen dan sihiri kuma ya nuna masa yadda ake bata tauhidi ai kissa na da tsawo sai na yi maimaita ba har da ya kai matakin da wata ran yaron ya fito aka samu katuwar dabba ta tara hanya mutane ta hana su wucewa sai ya ce ya Allah yau zan roki Allah idan har malamin nan ne yake kan gaskiya ba dan sihiri ba ya ce ya Allah wannan tsakuwa da zan ɗauka na jefi dabbar daga na jefa Allah ƙasa ta mutu ya ɗauki tsakuwa ya jefi dabba sai dabbar ta mutu sai ya tabbatar da malamin da ke kira ga tauhidi shi ne akan gaskiya ba ɗan sihiri ba har ya kai matakin da ya fara warkar da marasa lafiya da makafi da kutare da sauransu har sarki ya ce masa ya ga wani bafajansa idansa ya warke shi sarkin yana da aure, shi Allah ne yace ba fadin ya aka idan kai warke sai ce Allah ya warkar da ni yace kana da wani Allah ne ba ni ba hadisin iya sai ku muslim hadisi na dubu kana da wani Allah ba ni bane yace eh akwai Allah na kuma Allah ka mahalicci na mahaliccinka sarki yasa aka yi kamar azaba har yasa aje a zo da ya bayyana a asito na asirin yaron da ya warkar da shi aka zo da yaro shi ma aka yi ta masa azaba ya zo shi shi kuma yace malam wazani aka kamo malamin har ya kai matakin da sarki ce ko yaron ya bar aqidarsa ko a halakar da shi wannan aqida ita ce kadai ta Allah na'am yaro bai bari ba aka dauke shi aka je kan dutse da shi aka ce a hau kan dutse a mar barazana ko ya bar wannan Allah dayan ko a jeho shi ya mutu suna hawa da shi kan dutse shine yaron yace Allahumma fsinihim bima shi'it yana fada duk fada wanda suka haura da shi da sojoji da sauransu da 'yan sanda subhanallah ko yan sanda a nan ba ku shikenan sai <laughs> sai suka fado suka mutu sai shi kuma maimakon ya gudu sai da wajen sarki sai ta ina mutane suka tafi da kai so jami'an tsaron nan sai ya ce to ai mahalici na gama mun da su aka yi haka daya aka yi na biyu duka an ka kula dai muhallu shahid cewa yake Allahumma him bima shi'it daga ya faɗa sai Allah ta'ala ya kare karkaru ruɗe duk jarrabawa da ka gani a gidanka ko dan fashi ya shigo dake wannan addu'a ka gani Wannan addu'o'i din idan kana da yaqini akai ka rike wallahi za zaka ga aya ta Allah subhanahu wataala zaka ga aya mai girma amma in muna addu'a mu rika yi da yaqini ko ko kwanto kada ka rika yi duk yadda maki ya kai girman kiyayya da gaba da kullu sharri wallahi bai fi karfin Allah ba tun da kuma bai Allah ba a cikin sakan ɗaya Allah zai maka maganinsa Allahumma finihim bima shi'it ka rike ta duk wanda ya tinkare ka zai cutar da kai take karanta ta kaga abin mamaki ka karanta kana mai imani da Allah zai iya maganinsa kaga yadda Allah zai maganinsa Allah ta'ala ya samu wanye lafiya Allahumma finihim bima shi'it hadisin suhaibur rumi ba. suhaib bin sinan a a sai a wajen imamu muslim hadisi na dubu uku da biyar sai babi na arba'in du'a'u man asabahu shakkun fil iman addu'a ga mutumin da kokwanto yake shiga imaninsa saboda wani lokaci iblis yakan yi wasa da hankalin mutum sai ya rika sa maka kokwanto a imaninka musamman kokwanto a ɓangaren halicci halicci Allah sai mutum ya rika tunanin to ai an ce Allah ya sama Allah ya yi ƙasa Allah ya halicci mutum ya yi komai da komai to sai ka tunanin to shi Allah waye yi shi sai ka ga in ka kure sai ka tunanin to shi gabanin waye ya yi shi wannan sai ka rika tunani da ya fi ƙarfin hankalinka ba wai ita shari'a fa saɓanin hankali ba ne a'a shari'a wuce hankali ne don shari'a daman ai ta masu hankali ne mahaukaci ma ai babu taklifi a kansa so da ka ba wai daidai bane mu ce wai shari'a ta saba hankali a'a shari'ar ta wuce hankalinmu ne idan yau ka ɗauko waɗanda suka rayu a najeriya shekara dubu ɗaya suka zo suka ga na'urorin da muke ciki ya wuce hankalinsu mobile phone wannan idan zuwa ga ana waya da shi smartphone ya ishe su ruda su ɗauka sihiri ne saboda zamaninsu ba su ga wannan ba yau in za ka da sahabbai a makka da madina su ga yadda makka da madina ta koma radiyallahu anhu ai sai su shigo na hali me ake nufi shi ne wannan fa a duniya ma ci gaba na zuwa ya wuce tunaninka so ita shari'a ba hankali take sabawa ba a'a ita duk shari'ar Allah ta masu hankali ne wanda suke tababbu shari'a ba ta magana a kansu abinda shari'a take shine tana wuce hankalinka Tun da a duniyance ma Allah ya ba wa ɗan adam ɗan ƙaramin ilimi na technology da ya wuce hankalinka wani abun aka ce zai yi sai ka ɗauka ba zai ba kuma sai ga yayi yiwu so abin wuce hankali yake ba saba hankali shari'a take ba don dukkan shari'a da masu hankali take ba ta magana da marasa hankali wanda bai da hankali ko wanda yake bacci sai shari'a ta bashi don yana cikin halin rashin hankali lokacin da ya farka ko ya warke sai ta dawo kansa ashe ba ta saba hankali don ita ta masu hankali ne sai dai matsayin shari'ar ya wuce hankalinmu mafhum tsaye don haka wannan addu'a ne ga wanda kokwanto ya samu a cikin imaninsa bismillah ustaz fakara أعوذ بالله من الشيطان الرجيم to ya karanta mana isti'aza din kawai ustaz dan yahuda shadda mu ko na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim wannan a wannan babi na wanda ya samu kokon imaninsa malam sa'id ibn ali ibn wahab al-qahtani rahmatullahi alayh ya kawo matakai guda hudu na addu'o'i da mutum zai yi don Allah ta'ala ya kare shi daga kokwantan da ke shiga cikin imani na farko ne na 133 yace yasta'izu billah zai nemi tsarin Allah wannan kuma cewa zai nemi tsarin Allah sai na biyu sa kuma yantahi amma shakka fihi sai ya yi ƙoƙari ya daina tunani cikin abin da yake kokwanta wannan kuma yana ishara ne zuwa ga wani hadisi riwaya na imam abu huraira radiyallahu an abdurrahman bin sakhar radiyallahu an hadisin a wurin imamun muslim rahmatullahi alai hadisi na 134 manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi ya karantar da wannan ladubba guda biyu na neman kariyar Allah ga wanda kokwanto yake shiga cikin imaninsa na farko ya ce ya ati shaitanu a hadako shaidan yana zuwa wa ɗayanku fayakulu la sai rika ce masa man kalaka kaza man kaza wa ya halicci kaza ne wa ya halicci kaza ne wa ya halicci kaza har ya kai ga ce masa to wa ya halicci Allah wal iyazu billah fiyayyen halitta sallallahu salabacin hadisin muslim 134 yace idan ɗayanku ya ji wannan yace falyasta'id billah to da gaggawa ya nemi tsarin Allah subhanahu wata'ala daga wannan abin da yake ji tsarin Allah akwai a'udhu billahi mina shaitanin rajim akwai a'udhu billahi samiil alim mina shaitanin rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi akwai rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi ayi yahdurun wa kama wannan sura suratul mu'minin aya ta nawa zai zama aya ta 97 da aya ta 98 haka ne to duka addu'o'i ne na neman tsarin Allah daga shedan sai kuma yace yantaki amma shakka fi ladabi na biyu mutum ya nisanci ya yi kokari ta kowane ɓangare ya yi avoidin tunanin a cikin wannan kokwanton to a wancan hadisi sai ce falyasta izbillah walyantahi min to ya tabbatar ya daina wannan tunanin so abinda zai sa ka daina tunanin shine ka shagalta da kuma tuna girman Allah subhanahu wata'ala tuna abinda zai sa ka tuna girman Allah akwai karanta Qur'ani musamman wuraren da ka san ma'anan abinda Qur'ani ke faɗa na biyu akwai karanta asma'ullahi wa sifatuhu bin sunayen Allah da siffofinsa yana taimaka maka wajen wannan yawan shagaltuwa da wani abu na bauta kamar sallah ko zikiri ko abin da ya kama da haka mafhum tayyib wannan na daga cikin ladaba ga duk wanda ya kokonto a imaninsa sai kuma addu'a ta 134 da ya dace fada na abu آمنت بالله ورسله آمنت بالله ورسله آمنت بالله ورسله wannan shi ma hadisi ne riwaya na muslim rahmatullahi alai yana sahihu muslim hadisi na 135 fiyayyen halitta sai ce la zalun nas mutane ba za su guje ba yas'aluna suna fada khalaqallahu kaza Allah shi ya halicci kaza khalaqallahu kaza Allah ya halicci kaza har su ce to wa ya halicci Allah sai shedan ya sa musu wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya ji wannan kokonto da gaggawa sai ce amantu billahi wa rusuli nayi imani da Allah ai na jaddada imani na ga Allah wa rusulihi kuma na jaddada imani na da gaskiyan manzanni da Allah ya turo mafhum sai haka in ka ji kokontuwa imani ladabi na farko kai me ka nemi tsarin Allah daga shaytan a'udhu billahi minash shaitanir rajim ko a'udhu billahi samiil alim minash shaitanir rajim ko rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun Shi ne ka nemi tsarin Allah ga wannan addu'a ta ƙarshen na mu'minun kamar da maka bada aya ta 97 da takwas. na biyu ka nisanci tunanin don ya ce waliyantahi ka yi shagaltu da abin da zai hana ka tunanin na uku sai ka maimaita cewa amantu billahi wa rusuli na yi imani da Allah da manzannin da Allah ya turo zuwa gare mu wannan ita ce addu'a ta uku da za ka yi sai ta hudu kuma ta karshe a babi din ta hudu ita ce addu'a ta 35 bismillah aramma هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وهو بكل شيء عليم wannan addu'a ita na cikin sunan na imamu abu dawud rahmatullahi alai a hadithi na goma. sai mutum ya ce huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batil sunayen Allah ne guda hudu Allah shi ne na farko na ƙarshe shi ne na zahiri shi ne na batini wa huwa ala kulli shay'in qadir akan komai da komai Allah mai iko ne mafhum akan komai da komai Allah menene mai iko ne wannan sai karanta wannan aya aya ce a cikin suratul hadid aya ta uku huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alimun Allah ga komai da komai mai iko ne hadisi ne ingantacce sunaye ne na Allah in ka ce al'awwal wal akhir suna bayyana siffa ta Allah ne da ke da ishara da zamaniya zamani in ka ce az-zahir wal batin kuma makaniya ne wannan biyu na farko az-zaman ne biyu na ƙarshe kuma al-makan ne fassaran al'awwal huwa al'awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim shine ai hadisin da muka karanta a baya na anta al'awwal falaysa qablaka shay wa anta al-akhir falaysa ba'daka shay wa anta adh-dhahir falaysa fawqaka shay wa anta al-batin falaysa dunaka shay addu'a ta nawa ne a littafin nan in zan tuna addu'a ta ɗari da bakwai a littafin ko addu'a ta ɗari da bakwai ko? haka ne? ɗari da bakwai ne ko? ok to alhamdulillah na dace addu'a ce ta ɗari da bakwai kuma muka ce addu'a ɗin hadisi ne waye ruwaito hadisi ɗin muka ce imamu muslim a hadisi na 2713 haka ne ko? to wannan shi ne huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin Wahuwa huwa bi kulli shay'in alimun mafhum tayyib don haka waɗannan su ne dubba ga duk wanda ya kokanto a imaninsa dubba guda hudu ladabi na farko ya nemi tsarin Allah daga wannan abun eh, daga shedan shine dogaro da hadisi a muslim 130 da nawa da hudu na biyu ya daina tunanin hadisin muslim na 134 na uku ya ce amantu billahi wa rusulihi hadisin muslim 135 sai kuma ladabi na hudu ya karanta huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin hadisin abu dawud na 5110 mafhum tayyib na'am babi na 41 du'a'u qada'id dayn addu'a da ake yi ko da yake karin bayani akan huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin iya da muhimmanci cewa asali wani magabaci da mai sunansa abu zamir sunansa sammak ya zo samu ibn abbas radiyallahu an ya ce masa ina yawan samun kokonto a imanina kamar yadda ya zo a cikin abu dawud sunan hadisi na goma, ina yawan samun kokonto a imani ne sai ibn abbas yake ka yawaita cewa huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim shine sanadin hadisi da na'am du'a'u qada'i dayn addu'ar biyan bashi hai na ga da yawa sun gyara zama <laughs> addu'ar biyan bashi da yawa sun gyara zama kware da gaske <laughs> Allah ta'ala ka raba mu da bashin duniya da lahira Ita shine babi na 41 faqra ustaz اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك من سواك اللهم اكفني بحلالك عن حرامك اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك من سواك وأغنني بفضلك من سواك اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك wannan addu'a na da matukar muhimmanci akan neman taimakon Allah akan bashin da ake binka dukkan wani mutum da ke da kuncin rayuwa ya rike ta na farko gabanin ka ci bashin ka karanta ta Allah zai kare ka daga cin bashi na biyu idan ka ci bashin ka karanta idan ka samu jarrabawan cin bashi insha Allah ta'ala Allah zai bude maka kofofin rahamarsa wanda zaka biya bashin nan cikin sauki addu'ar ita ce Allahumma khfini bi halalika an haramik ya Allah ka wadatar da ni daga halal dinka daga barin haram dinka Allah ka azurta ni da halal na nisanci haram wa aghnini bi fadlika amman siwa sannan ka wadata ni da falalarka in kuma nisanci neman taimakon waninka ka bani wadatar da ba sai na nemi wani ya taimake ni ko na nemi falala a wurinsa ba wannan hadisi riwaya ne na muslim rahmatullahi alai hadisi na 2713 hadisi na ali ibn abi talib radiyallahu an cewa wani wani bawa ne aka rubuta masa mukataba mukataba shi ne a rubuta wa bawa cewa a yi agreement a sanya hannu in ka kawo kaza da kaza lokaci kaza na tsawon misali wata ne ko shekara kaza ka biya kaza su an yanta ta to sai aka rubuta mukataba yayyay ya biya kudin dan ya fanshi kansa ya zama ɗa bai samu ba sai samu sayyidina aliyu yake cewa a ajastu an mukatabati na gaga da biyan kudin da aka rubuta mini na na biya na fanshi kaina sai aliyu a abi talib Allah ya kara masa yadda ya karantar da shi wannan addu'a mai muhimmanci a kan biyan bashi da ce yace masa kuma in ka karanta ta ko da bashin da ake binka girmansa ya kai mafi girman dutse ya ba da misali da jabal sir ko da ya kai girman mafi girman dutse bashin da ake binka ko da ya kai biliyan ɗari ne na dala to Allah zai baka ikon biya hadisin ya sayihu muslim hadisi na 2713 riwaya ce ta ali ibn abi talib radiyallahu an kace allahumma maksini bi halalika an haramik wa aghnini bi fadlika amman siwak ya allah ka azirta ni daga halal dinka ba tare da sai na nemi haramun ba ya allah ka azurta ni da falalarka da ba sai na nemi falalar wani dan adam ba duk mutumin da ke da kalubale na bashi ya karanta addu'an nan da imani kuma ya tashi ya nemi halal ya ga yadda Allah zai bashi halal Allah zai jarraba ka amma in ka dage ka tsarkake zuciya abin da ya fi karfin ka yau insha Allah ta'ala gobe za ka fi karfin sa mafhum sai addu'a ta gaba ita ce ta 137 insha Allah ta'ala اللهم إني أعوذ بك من الهم والهمل والعجل والكسل والبخل والبخل والبخل وضلع الدين وغلبة الإنسان اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والعجز والكسل والبخل والجبن والبخل والجبن وغلبة الكذب اللهم إني أعوذ بك من الحم والحزن والأجز والكسل والبخل والجبن وذلاء الدين وغلبة الرجال أين ذلك منكرا لأنه من يتا أكام بابي نجاموا زي ذا ما أدعى أنا ولي على شاتا ina ga ta 121 ne in ba na wanda wasu a ran ma duba dai ina ga zai zama 121 121 ne ko to alhamdulillah 121 na ce hakan ne ko to na ci jarabawa eh, na ci jarabawa Allahumma ya Allah muna neman tsarinka min alhammi daga damuwa wal hazan da bakin ciki ko kuma kunci mai tsanani wal da gajiyawa wal kasal da kasala da da wal jubun da tsoro wa وضلع الدين kuma Allah ka kare mu daga ainihin bashi ya mana rugurugu wa ghalabatir rijal kuma ka kare mu daga arinjaye mu wato rinjayar mazaje Allah ta'ala shine ma'ana karkasa abokanan gaban mu su yi dariya su yi murna babi na arba'in da biyu du'a'ul waswasa fi salati wal qira'a addu'a da ake yi lokacin da aka samu wasu wasi a cikin sallah ko a cikin ƙira'a ta ƙur'ani idan a sallah wani lokaci kada ya sai ka zama wasu wasi ya maka yawa akwai jama'a da in suka tsaya sallah wasu wasi yana tsananin damunsu akwai wanda wasu wasi kamar yadda ibn al-qayyim al-jawziya rahmatullahi alayhi fada wasu yana kai su kusan matakin da ya yakan taba hankalinsu saboda in yi yawa yana tsananin cutarwa so idan mutum yana da wasu yi yawa kamar musamman a cikin sallah ko ko a cikin kira'a ta sallah ko ta wajen sallah ana so ya yi riko da wannan isti'aza bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

sannan watful ala yasarihi salata sai mutum ya yi tofi a bangarensa na hagu sau uku hikimar yin tofi in ana neman tsarin Allah a hagu sau uku dalili shine shaidan yakan zo ta bangaren hagun mutum ne bisa ga strategy nasa ta hagu yake zuwa me hikiman zuwa ta hagu saboda zuciya yake targeted ita kuma zuciyar a hagu take ba a dama ba ga location ɗinta tana ƙarƙashin haƙarƙarin hagu ne ba na dama ba to yana zuwa ta wurin da zai iya ricin zuciyar easily shine left hand side don target ɗinsa zuciya ne idan shaidan ya zo maka baya targetin idanka ko kunnanka ko hancinka ko me ko bakinka ko kafarka ko hannunka zuciya ne idan ya mallaki zuciyar to duk gaban shi zai controlling ɗinsu shi ne hikima in dai yana da sulɗa yana da iko akan zuciya to babu wata gaba a jikin ɗan adam da bai da iko a kanta in kwafa bai samu zuciyar ba to babu wata gaba a jikinka da zai rike ya kuma yi nasara a kanka sai zuciyarka so ganin cewa zuciyarka na hagu sai zo maka ta ɓangaren hagu don ya samu kusanci da zuciyar da gaggawa kuma ya haukanta so shi sa idan mutum yana sallah ana neman tsarin Allah daga shaidan kuma wannan ya sa ya zama kamar Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah a fahimtar sa a kowace raka'a yana goyon baya in mutum zai karanta Fatiha ya fara da isti'aza da basmala shi a tunaninsa ba sai a raka'ar farko ba fi kulli raka'atin gabanin ayyana ga akwai isti'aza da basmala saboda me saboda muhimmancin neman tsarin Allah daga shaidan wannan hadisi asali hadisi ne riwaya na Imamul bukhari rahmatullahi alai hadisi na 6363 cewa mutum ya nemi tsaron Allah daga shedan kuma yadda hadisi din yazo ya zo da siga ne na cewa idan ɗayan ku idan shedan yana yaji ana kiran sallah sai ya nisanci masallaci yi ta gudu yi ta gudu ya bar masallacin daga an kammala kiran sallah sai ya dawo yana dawowa daga ya ji an fara tare ya kama Allahu akbar Allahu akbar shahadu Allah illa sai ya juya a guje idan an kammala ikama kuma sai ya dawo da wannan yake tabbata cewa kiran sallah da ta da ikama ana iya koran shedan daga wuri da su a wurin sai fe ya kallake cewa kuma mutum idan zai karanta Qur'ani sai ya nemi tsarin Allah daga shedan shine isti'aza mafhum tayyib sai ne nemi tsarin Allah daga shedan haka hadisin ya kawo to cewa a daimi tsarin Allah daga shedan kamar a nan littafi din malam ya kawo a uzu billahi minash shaitanir rajim amma wasu daga cikin malamai suna da fahimtar cewa eh a'udhu billahi minash shaitanir rajim isti'aza ce da ta inganta a Bukhari hadisi na 6363 amma a fahimta su ba ta inganta a sallah ba ba ta inganta a me ba a sallah ba in ka duba littafin tamamul minna fi Aliki ala fiqhi sunna fiqhi sunna na sayyid sabiq rahmatullahi alayh sheikh muhammad nasir rahimahullah ya ta hakikin sa a shafi na 176 yana cewa bai samu wani hadisi kwaya ɗaya ingantacce da ya kawo a'udhu billahi minash shaitanir rajim a sallah ba mu kiyaye a sallah ba bai samu wanda ya kawo ba hadisin da ya zo da wannan mafiya yawan hadisai da ya samu wanda suka zo da isti'aza akwai marasil amma hadisi ɗaya da yake ga hanyoyinsa sun inganta shine riwaya ta Jubair ibn Mut'im alayhi rahmatullah wanda ta zo da a'udhu billahi samiil alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi kuma ya yi ta hakikin hadisin cikin irwaul khalil fi takharijil hadisi madaris sabir hadisi na 342 sai ce to wannan ne wanda ya ga ya inganta a sallah kuma shine wanda gaskiya ya faddala ma a karanta qur'ani a'udhu billahi samiil alim minash shaitanir raje, min hamzihi wa nafthihi wa nafsi amma a wajen sallah a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya inganta a neman tsarin Allah daga shaitan don hadisi ne a Bukhari hadisi na 6360 da nawa da uku mafhum sai wannan matsala ce khilafiya tsakanin malamai so bata kai a tada jijiyar waya ban kaji wanda zai karanta kwana ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya nemi tsarin Allah ijtihadi ne na wasu magabata in kaji a'udhu billahi minash shaitanir a'udhu billahi samiil alim Mina ash-shaytanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi hadisi ne da ya inganta riwaya Jubair ibn Mut'im alayhi rahmatullah gashi a cikin tamamul minna fit ta'liqi ala fiqh sunna shafi na 176 insha Allah gashi irwaul ghalil fi takhrij ahadith manar as-sabil hadisi na 342 so wannan matsaloli ne na malamai da ijtihadi ne mu rika koyan ladabi na saɓani. kuma al'ummar mu na da bukata a karantar da mu adabul ikhtilaf don gaskiya babu wani lokaci da muke da bukatan koyon ladubban sabani irin yanzu sai kaga matsaloli da sahabbai sun saba wasu masail tabi'ai sun saba wasu atba'u tabi'ina sun saba sune ne qurun al-mufaddala karnunuka da suka fi kowanne falala a tarihin duniya amma suka saba wa juna ba su kafurta juna ba ba su tsine wa juna ba amma a yanzu idan sabanin ya zo sai ga ana tsinuwa wa juna ana la'antar juna har ma matsala fiqhiyya wani lokaci ta mai da ita matsala ce ta tauhidi kai sai ga ta fili ga imamu malik sa, ga shafi'i ga abu hanifa ga ahmad amma babu gaba tsakaninsu ba ka da kauli ɗaya sai yadda suka tsine wa juna ko suka zabi zagi juna sun yi ijtihadi ne kowa bisa ga abun da ya fahimta na addini kuma ga su da ladabi in fa ka dauka imamu shafi'i da imamu ahmad malami da dalibi ne wane ne malamin imamu shafi'i ne malami imamu ahmad dalibin sa ne kuma suna ziyartar juna har aka zo aka ce imamu shafi'i ga sabaninka da ahmad kuma iya zuwa wurin ka gaje wajensa yace qalu yazuruka Ahmadu wa tazuruhu aika ahmad yakan zo kai ma ya ce shi ne sai ya waka yake cewa qalu yazuruka ahmadun wa tazuruhu qultu al-fada'ilu la tughadiru manzila in zara ni li fadlihi aw zurtuhu fa li fal fadlu fi halaini la yace sun ce wai ahmad na ziyartan ka kai ma kana ziyartan sa yace ita falala ai ba ta barin ma aboki falala din yace in ya ziyarce ni falalarsa da tawali'u ne ya sa ya zo wajena mutum ne mai tawali'u in kuma na je wajensa to darajarsa da matsayinsa ne ya sa na je in gaishe shi to ko ni na je ko shi ya zo duka falalar nasa ne ni kawai dai mai zuwa ne ko mai karɓansa ne in ya zo duka falalar ta sace shi ne fa'irin ladubbansu fa min rasulillahi multamisun gharfan min al bahari aw rashfan min su kowa ijtihadin sa akan hadisan da ya fahimta mai iyawa ijtihadin akan hadisi ne ingantacce ko hadisi ne mai rauni amma dai ijtihadi yayi akai kuma za ka ga suka yi fatawa su canja to abin da yake da kyau gare mu mu zama muna da ladubba na sabani akan abin musamman abin da yake fiqhiyya matsaloli na fiqhu mu zama masu ladubba kuma na biyu a cikin ladabi din mu rika fifita abin da yake inganta daga manzon Allah sallallahu sallam akan komai da komai duk abin da ya inganta daga gare shi to ya dace zama shine aulawiyya wani lokaci ta asubanci yakan yi yawa ko da wani malami ko da wata jam'iyya ko wata jama'a ko wata masaba har a wuce gona da iri ke sa wani ya kalli uh, yana ce yana waga wani dan hanabila yana ce wai ana hambaliyin mahayetu wa in amur wa wasiyyati lin nasi ayyata hambalu. shi dan hambaliya ne ko a raye ko a mace dan hambaliya ne wasiyarsa ga mutane shine kowa ya zama ba hambali wani ya ce nazaratu ahmad inda na ta'adilu ibada sana lil bishir wato imamu ahmad kallonsa yana sa ya fi ibadar bishir na shekara guda kawai yi kallo shi ne Imam al zahabi rahmatullahi ke cewa bishir ka ahmad indana la ahadi alamu fadalin amal illallah babu wani wanda ya san falalan aiki sai Allah ala ayi halin su magabatan da suka kara wa juna ilimi yanzu mu da muka yi karatun zaure wurin dattawa ba a cewa ma malamai sun yi sabani sai a ce me malamai sun kara wa juna ilimi don idan wane ya ce wane ya ce ɗin ai kowa ya faɗi hujjarsa to ƙara wa juna ilimi aka yi wani lokacin aka saba wane da wane in ka saurara a sai ga iliminka ya karu abinda da baka sani ba shi ka sani so da haka ababin ladabi ba su cewa ma kawai an saba sai ce an ƙara wa juna ilimi imamu shafi rahimullah akan zauna a yi munazara da shi a waje ɗaya in aka yi munazara aka kammala shi da imamu ahmad sun kammala munazara shi imamu shafi sai koma kan fahimtar ahmad gabanin a fara shi kuma imamu amur sai koma kan fahimtar imamu shafi rahimahullah saboda ba misali ni da ustaz muke yi shi ya ce na'am na ce a'a da aka kammala ni sai ce to na gamsu na'am din ne sai ce to ni kuma hujjar ka tafi ta karfi ni kuma na gamsu yanzu ladin ne ba na'am bane a'a ne saboda me saboda kyakkyawar zuciya kowa a cikin su ji yake fata wake ina ma gaskiyar a bakin harshen dan uwansa take dan ilimin sa ya karu kuma kusancin sa da Allah ya karu amma yanzu sabanin ba wai na karuwar ilimi ake yi ba a'a kawai na walakanta juna a zagi juna a ci mutuncin juna in ba haka ba wanda ka saba da shi in kana magana ka rika magana dan ya fahimce ka ladabi da mutuntawa da kaddarawa idan na kalli ustaz na ce ya ustaz a fahimta ka ina maka zaton alkhairi Allah ya baka fahimta na addini ya baka karatun Qur'ani da kaza amma ina fahimtar kaman fa kaza da kace ina ga ba kaza bane a wannan lafazi zai iya fahimta na cikin sauki amma idan na juya ce ka ganka jahili ta bai fahimce ni me iya yiwa wanda kace wa jahili shi ya haddace Qur'ani kai baka haddace ba wanda ya haddace Qur'ani a duniya za a ce masa jahili in dai wanda ya PhD ko degree a sociology ko a history ko a political science ba jahili ba ne to ni ku a duk duniya ban yadda a ce wanda haddace ƙur'ani shi jahili ba ne kuma ni a wurina wanda ya haddace ƙur'ani ya san ma'anarsa in ana maganan intellectuals a duniya ni dai a wurina shine na farko ni a wurina wanda ya haddace ƙur'ani ya san ma'anarsa shine mutum intellectual na farko a duniya ba yadda za a yi mu walakanta wanda ya haddace kalamullah da sanin ma'anar Allah amma wanda ya karanta asatirul awwalina babu ko fatiha lafiyayye a bakin sa fala saddaka wala salla kuma shi intellectual ne kuma bai iya fatiha ba kuma ya amince ai wannan tilka idan ismatun biza ai wannan rabon kura ne da zalunci ai intellectual sahun farko su ne wanda suka san Allah sanin Allah na hakika wallahi al'adim su ne intellectual to bayan an gama da su ya tunanin to wa zai biyo bayansu wa zai biyo wannan shi ne mafu fayyar so kula ga wannan mu koyi ladabi na sabani kuma a wajen ladabin saɓani mu rika ƙoƙari ya zama a ko da yaushe in akwai saɓani muna fifita maganar Allah da maganar manzon Allah akan maganar waninsu wannan iya da matukar muhimmanci mafu tayyib Allah ya samu wanye lafiya yayi muke da lokaci na'am minti da sabon minutes ko to za mu ya kara babi daya insha Allah babi na 43 du'a'u man istasaba alayhi amrun na'am اللهم لا حول إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا لا الله وانا أنا دمتقر مهمنش أدك لوغة شند أبو يمك تنني ko jarabawa ne ka sa a gabe yana nema ya baka wahala ko karatu kake baka fahimta ko wani abu kake koya ya gagara ko wani abu kake nema karasa shi ko wani training kake abu ya gagare ka ko wani bincike kake karasa in Allah ta'ala ya yadda ka rike wannan addu'a Allah zai sauwake maka shine Allahumma la sahala illa ma ja'altahu sahala wa anta taj'alul hazna idha shi'ta sahala wannan hadisi asalinsa. riwaya ne na Anas bin Malik radiyallahu anhu yana cikin littafin al-azkar na Imam an-Nawawi rahmatullahi alai idan muka duba ta hakikin sa shafi na 106 zamu ga Sheikh Abdul Qadir Arnaut rahmatullahi alai ya tabbatar da cewa hadisi ne wanda yake mai kyau cewa mu rike wannan addu'a Allahumma la sahala illa ma ja'altahu sahalan wa anta taj'alul hazna idza shi'ta sahala ya Allah ba abu mai sauƙi sai abin da ka sanya shi mai sauƙi kai ne kake sanya abu mai tsanani ya zama mai sauƙi so ko karatu ne yake baka wahala ko waɗannan addu'o'i kake haddacewa da wahala ka fara haddace wannan addu'a ka rika maimaita ta sai ka ga haddace na bayan ta in Allah ta'ala ya zai zo da sauƙi in jarabawa kake tsoro Allah zai sauƙe maka in koyon wata na'ura kake yake gagaranka Allah zai sauƙe maka ko me a gaban kasa gaba gare in dai yana baka wahala a rayuwa ko a gidanka ne ko tsakaninka da iyalanka ne al'amura suke zama masu tsanani gare ka ka rike wannan addu'a in Allah ta'ala ya yarda zaka ga Allah ya yassare maka al'amuranka Allahumma la sahala illa ma ja'altahu sahala wa anta taj'alul hazna idza ita sahala Allah ta'ala kai kake yau Allah ta'ala ka tausaya musu Allah ta'ala ka amintar da su Allah ta'ala ka kare su Allah ta'ala ka kare su Allah ta'ala ka kare su Allahumma fihim bima shi'it Allah ka kare su da abin da ka so Allah ta'ala ka kare su da abin da ka so Allah ta'ala ka kare su daga abin da ka so Allah ka kare su daga abin da ka so Allah ta'ala ka kare su daga abin da kaso Allah ka kare su kariya irin taka da duk abin da kaso ya hayyu ya qayyum ya zal jalali wal ikram la ilaha illa anta subhanaka inna kunna min minaz zalimin Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu an la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allah ba mu da karfi sai naka ba mu da dabara sai taka ba mu da hikima sai taka ba mu da wayo sai naka ya Allah mun gajiya mun kasa Allah ta'ala ka kai musu dauki Allah ka kai musu dauki Allah karfin ka bai da iyaka dabara ka ba ta da iyaka hikimar ka ba ta da iyaka muna mu suna da iyaka Allah mun yi itirafi da gajiyawar mu Allah ta'ala ka kai musu dauke Allah ka kubutar da su Allah ka kai musu dauke dukkan wani mutum da ake zalunta sa ko ina yake a duniya Allah ka kai masa dauke dukkan wasu masu zalunci ko ina suke a duniya Allah ka shirye su idan ba za su shiru ba Allah ka mai da fitina da bala'i ya kare akan su gaba daya ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار كواي كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على